Մասայական թունավորման դեպքի մասին երեք երեկոյան հայտնել է տեղեկատվական շտաբը։ Դեպքի առնչությամբ հայտնի էր դարձել, որ փետրվարի 23-ին Էնի Ֆուդանվանման հանրային սնդիկետում թունավորվածները ներկայ են եղել միջոցառման։ Դեպքի վերաբերյալ, ինչպես նաև ստացիոնար ու ամբուլատոր պայմաններում բուժում ստացող հիվանդների առողջական վիճակի մասին մանրամասներ իմանալու համար Արցախ լրատվականը դիմել է համապատասխան մարմիներին։ Սնդամթերքի անվտանգության վերահսկողության պետական տեսչության պետի տեղակալ Դավիթ Աթայյանի փոխանցմամբ հանրապետության պետական տնտեսչությունների կառավարման կոմիտեն դեպքի առնչությամբ օպերատիվ միջոցառումներ է ձեռնարկել վերլուծել իրավիճակը, որի արդյունքում արկա հավանական բարձր ռիսկերը հաշվի առնելով որոշում է ընդունվել կասեցնել օբյեկտի խոհանոցի գործնեությունը։ Պետք է նշեմ, որ դերության կողմից օպերատիվ արձագանքվել է, վերլուծվել է իրավիճակը եւ որոշում է կայացնել կասեցնել խոհանոցի արտադրությունը։ Հանայսոնդը փակը լինի այնքան ժամանակ, մինչեւ որ վերացվի նշված խախտումը եւ սնդամթերքը պետք է ենթարկվի գործնական մշակումության, եթե համապատասխանի օրենքի տարին արդեն կթույլատրի իրացումը։ Այս պահին փորձակումությունը կատարվում է կան սննդամթերքներ, որոնց պատասխանը եկել է դրական, այսինքն զմանների հայտնաբերվել է եւ աշխատողների մասով եւս կան հիվանդ աշխատողներ։ Դարման ընթացքում թվով 12 աշխատող ունեցել են սանիտարական գործույթներ, բարձապես ժանկետանց են գործույթները, այսինքն սպաբերական բժշկական զոնության չեն ենթարկվել։ Համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոն պետական ոչարևտրային կազմակերպության կողմից լաբորատոր փորձակնություն իրականացնելու նպատակով կատարվել են նմուշարումներ։ Պարզվել է, որ աշխատակիցների մոտ եւ սնդի մնացորդներում արկա է սալմոնել ընթերետիտիս մանրը, որի հիման վրա էլ Արցախի հանրապետության պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեի կողմից կայացվել է արտադրանքի իրացումը կասեցնելու որոշում։ Հանրապետության պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեի կողմից դիտարկումներ են իրականացվել նաեւ հումքի մատակարար ընկերություններում, որտեղ խախտումներ չեն արձանագրվել ասում է Դավիթ Աթայանը։ Համաճարակաբանական հետազոտությունների վերաբերյալ մանրամասներ է հաղորդում համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Օֆելիա Գրիգորյանը։ Սկզբում ընդամենը 3 հոգու թունավորման մասին էր խոսքը եւ շատ շտաբ կենտրոնի մասնագետները մեկնել են հիվանդանոց նմուշառում եւ անամնես կատարելու համար։ выяснил, что 23 числа 18.00 эти дети посетили общественное питание «Объект Энифуд». Две группы из двух школ в количестве из одной школы 26 детей, из другой 28 детей участвовали в мероприятиях на этом объекте. На этом объекте изъяли пробы. Пробы пищевых продуктов, готовых пищевых продуктов. Взяли воду питьевую, взяли смывы на кишечный гроб, чтобы посмотреть, как соблюдается режим. По итогам лабораторных исследований на объекте инфекции из 60 смывов в трех случаях бактерий группы кишечной палочки. Что, что говорит о нарушении санитарного режима. Из готовых блюд отварная грудка куриная, отварное яйцо были выявлены сальмонеллы энтеридитис. Это микроб, который вызывает кишечную инфекцию и очень серьезную. Но сальмонеллеза обычно страдают индейка, куры, так, так и можно выделить эти яиц. В данном случае в основном использовались вот э, мясо куриное. Обследовался персонал обязательно на носительство кишечной группы. Из обследованных персоналов 7 человек выявили сальмонелла энтеридитис персонал. Начиная с 25 числа по 3 число лабораторно обследовано 72 человека. Из 48 случаев выявлена сальмонелла энтеридитис, из коих 34 ребенка. Սա առավոտյան տվյալներով դրանք կարող են օրվա ընթացքում փոփոխություններ կրել կատարվել, քանի որ առողջացած հիվանդները դուրս են գրվում, լինում են նաև նոր դիմողներ։ Ինֆեկցիոն բաժանմունքի բժիշկ Վարակաբան Անուշ Գալստյանի խոսքով փետրվարի 25-ից առ այսօր 29 հիվանդ է դիմել նույն կլինիկական ախտանիշով բոլորի մոտ ախտորոշվել է նախնական սննդային թունավարակ։ Հետագա հետազոտման արդյունքում ախտորոշվել է սալմանելիոզ հիվանդությունը։ Հիվանդների մեծ մասը այր այսօր արդեն դեպի լավն է, իրանց վիճակը գնում բուժման ֆոնի վրա։ Ախտորոշվել է 22 հիվանդի մոտ արդեն սալմանելիոզ, այսինքն կղանքի բակցանքսում հայտնաբերվել է սալմանելա էնդերիտիդիս։ Հակաբակտերիալ եւ մյուս անհրաժեշտ բուժողությունը ստանալու պարագայում բոլորի վիճակը արդեն դեպի լավն է գնում։ Նույնիսկ ունենք արդեն դուրս գրված հիվանդներ։ Դեռ առ այսօր դիմում են հիվանդներ, ճիշտ է արդեն ոչ այդքան մեծ քանակությամբ ինչպես փետրվարի 25-ին եւ 26-ին, սակայն դիմելությունը շարունակվում է։ Հիմա Anyfood ընկերությունը չի գործում, ընկերության գործունեությունը կթույլատրվի շարունակել միայն արցանագրված խախտումները վերացնելու, ինչպես նաև փորձնական արտադրանքի լաբորատոր փորձակնության արդյունքների պահանջվող չափորոշիչներին համապատասխանությունը փաստվելուց հետո։